G'aflat uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan Mufti Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. qilmay qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazm bilmay uyg'on endi ey musulmon G'aflat uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin, uyg'on indi ey musulman G'aflat uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulman qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادر برادرلر واباسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله hafizahullohning كتابه da'vatul muqavama al-islamiyya al-alamiyadan darsimiz Abbosiy xilofat to'g'risida davom etyapti. O'tgan darsda biz Abbosiy xilofatdan Usmoniy xilofatgacha mustaqil bo'lib ketgan davlatlarning ro'yxatini boshlab qo'ygan edik. Shu xilofat paytida mustaqil davlatlardan 5 tasini aytib o'tgan edik. Bugun inshaalloh 6-dan boshlaymiz. Ad-Davlatul Ikhshidiya shu davlat 323 hijriyadan boshlab 358 hijriyagacha davom etdi. Shu davlat Muhammad bin Tog'ich Ikhshidi Turkiyaga nisbat qilinadi. Muhammad bin Tog'ich Misrning valisini oldida xodim va hojib edi. Fatimi shiyalarga qarshi shu turkiy qo'mondan ko'p qattiq janglarda ishtirok qilib Misrni saqlab turgan edi. Shuning uchun xalifa Muhammad bin Tug'ich Ixshidining xizmatlaridan xursand bo'lib, xalifa bu kishini Misrga vali qilib tayin qildi. Keyin Sham va Yaman mintaqalarini ham bu kishiga topshirdi. Bu kishi markazni kuchaytirdi va o'ziga topshirilgan davlatlarni tartibga tushirdi. Lekin borib-borib bu kishining aloqasi xalifaga nisbatan buzildi va bularning orasida jang boshlandi. Ixshidning vafotidan keyin Abul Qasim Anjir xalifa bo'ldi, lekin u yosh bola edi. kafur ihshidi degan bir qora habshi qul shu bolaga xizmat ham qilar edi va shu bolaning nomidan hukumat qilar edi kafur ihshidi shu mamlakatni shu boladan ishg'ol qilib oldi kafur o'lgandan keyin fotimiy shiyalari javhar saqalining boshlig'ida Misrni ishg'ol qildi va Misr yana Fatimilarga o'tib ketdi. 7-davlat Ad-Davlatul Buwahiyya Shu davlat 334-yildan boshlab 447-hijriygacha davom etdi. Oldin aytgan edikki, Buwayhilar Farisi Shiya xonadondan edi. Eronning shimol tomonida bular yashar edi. Eronda siyosiy fitnalardan istifoda qilib Abu Shujo shiyaning farzandlari Ali Hasan Ahmad bular Eronni ishg'ol qilib oldi. Bular Eronga hokim bo'lgandan keyin Xilofat Abbosida turkiy qo'mondonlar fitnasi boshlandi. Xalifa Mustakfi billah turkiy qo'mondonlardan qutulish uchun buvayhilardan yordam so'radi. shu buvayhi shiyalar Bag'dodga 334-hijriga kirdilar. Xalifa bularni hurmat qildi va katta-katta laqab berdi. Ahmadni Muizzud-Davla va Hasanni Imodud-Davla va Alini Ruknud-Davla deb laqab qo'ydi. Lekin bilasizlarki, tarixda shiyalar hech qachon hech kimga vafo qilgani yo'q. Bular ham oxir xalifadan qudratini tortib olishga harakat qildi. Va o'zlarining podshasiga Shohinsho, ya'ni podshalarning podshasi deb laqab qo'ydi. Buvayhilar xalqni o'zlariga qaratish uchun soliqlarni kamaytirdi va oddiy hayotini osonlashtirib berdi. So'ngra bu vahiylarning ichida ham ixtiloflar boshlanib ketdi. Oxir 442-hijriyda Saljuqiy turklar kelib, bularni sindirib tashadi. Buvayhilar ilmiy harakatlar xosatan faylasuflarga ko'p e'tibor qaratdi. Bularning paytlarida Abu Nasr Farabi va Ibn Sina kabi zindiqlar rivoj topdilar. Bu yerda shu nuqtani tanbih uchun aytib o'tmoqchimizki, bizga Ibn Sina va Abu Nasr Farabi bular to'g'risida ko'p yaxshi fazilatlar aytiladi, lekin bularning aqidasini ko'pchilik bilmaydi. Abu Nasr Farabi to'g'risida men ma'lumotim hozircha yo'q, lekin Ibn Sina to'g'risida shuni o'qiganmanki, bu kishi payg'ambarlikni kasbiy deb aqida qilar edi. Ya'ni inson ibodat qilib qilib payg'ambarlik darajasiga borsa bo'ladi deb e'tiqod qilar edi. Vaholaki bu biz hammamizga ma'lumki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Alloh taolo o'zi bilguvchidir. qayerda payg'ambarligini qo'yadi ya'ni payg'ambarlik bu kasbiy narsa emas balki vahabiy narsa bu alloh taolа kimga bersa beradi bu kasbiy narsa emas va shu aqida payg'ambarlik mehnat va ibodat bilan to'pladi. shu aqida xatmi nubuvatga ham qarshilik qiladi buni ma'nosi shu bo'ldiki muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham Biron kishi ibodat qilib, ko'p ibodat va riyozat qilib payg'ambarlikka borsa bo'ladi, nauzu billah, shu natijasiga boradi. Mana shu Buvayhi shi'alarining vaqtida Abu Nasr Farabi va Ibn Sina kabi odamlar va zindiqlar rivoj topgan edilar. Vallohu alam. 8-davlat. Ad-Davlatul Ghaznaviyya. Ghaznaviylarning davlati. Bu davlat 366-dan boshlab 555-hijrigacha davom etdi. Ya'ni taqriban 190 yilgacha davom etdi. G'aznaviy davlatining asosi shunday bo'lganki, Mansur bin Nuh Samani Saman davlat to'g'risida ma'lumot o'tgan darsda bergan edik. O'zbekiston va Qirg'iziston shu mintaqalar tomonida Samaniylarning davlati bor edi. Va Mansur bin Nuh Samani shu kishi Samaniylarning podshasi edi. Va bu kishi Xuroson mintaqasini ishg'ol qildi va 351-hijriyda Alptagin turkiy qo'mondon Afg'onistonga vali qilib tayin qilindi. Alptagin esa mustaqilligini e'lon qilib, G'aznini poytaxt qildi va g'aznaviy davlatini e'lon qildi g'aznaviy davlat 190 yildan iboratdir shu 190 yilda 21 ta podshalar ketma-ket keldilar bularda eng mashhur podshasi mahmud bin subuktigin mahmud g'aznaviy nomi bilan mashhur bo'ldilar al malikus solihul ma'ruf nek, solih va yaxshi odamlardan hisoblanadi bu kishi. Bu kishi Hindistonni fath qilgan edilar va Hindistonda Somanat degan, ya'ni 100 ta manot butga barobar keladigan butini sindirib, but shikan, but sindiruvchi degan laqabini olgan edilar. Bu kishining but butparastlarning quvvati singan edi va ko'p ko'p butparastlar islom diniga kirgan edilar. Mahmud G'aznaviyning davlati Afg'oniston, Mavaroun Nahar, Eronning sharqiy tomoni va Pokiston va Hindistonning ko'p mintaqalariga yo'ldi. G'aznaviylarning davlati 555-hijriyda G'avriylarning hujum oqibatida tugab qoldi. G'aznaviylarning eng oxir podshasi Amir Xusru edi. 9-davlat Saljuqiylarning davlati 431-hijriydan boshlab 590-hijriygacha davom etdi. Ya'ni taqriban 160 yil bo'ladi. Shu davlatni asoschisi Saljuq bin Daqqoq bo'ladi. un naharda Sayhun va Jayhun degan mintaqasida bu kishi Saljuqilarning davlatini insho qildi. 429-hijriyda shu qabilaning yetakchisi Tug'rulbek bo'ldi. Tug'rulbek Suljuqning navirasi edi. Shu Tug'rulbek o'zining qabilasini olib sharq tomonga harakat qildi va g'aznaviylar g'o'rilar bilan urushayotgan fursatdan foyda oldi. Va Xurason, Turkmaniston, Hamazon shu mintaqalarni ishg'ol qildi. G'aznaviylarning hukmini o'sha yerdan tugatdi va o'sha yerda o'zining qavmiy davlatini qoyim qildi. O'sha davlat Saljuqilarning davlati deb nomlanadi. 432-hijriyda saljuqiylar Jurjon, Tabriston hattoki Kaspigacha borib qoldilar. 446-hijriyda Abbosiy xalifa o'zining vaziri Arsalan Basasirining bag'ovatdan qo'rqgan edi. Zeraki Arsalan Basasiri qudratini xalifadan tortayotgan edi va Iroqni ishg'ol qilib olgan edi. hattoki Misrning Shiya podshasi Mustansirning nomi xutbalarda aytilar edi. Shu musibat paytlarida Abbosiy xalifa Qoim bi amrilla To'g'rilbekni Bag'dodga chaqirdi va To'g'rilbek ijobat qildi. Bag'dodga borib Arsalon Basasiriyga hujum qilib Buvayhilarning hukumatini tugatdi. Va Abbosiy xilofatga To'g'rilbek shu yaxshiligini qildi. To'g'rilbekning hukumati Sayhun daryodan boshlab Qora dengizgacha Ironiy mintaqasini o'rab olgan edi. Va Xorazm daryodan boshlab Masqat daryagacha bu kishining hukumati kengayib ketgan edi. 455-hijriyda To'g'rilbek vafot qildi. bu kishining vafotidan keyin alp arslon degan jiyoni hukumatga keldi alp arslon ham o'zining amakisining ishini davom etdi va to'rt yuz oltmish uchinchi hijriyda otsiz degan qo'mondonning boshlig'ida shom mintaqasiga lashkar jo'natdi shu lashkar damishqni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi Bundan keyin 464-hijriyda Anadul, ya'ni Turkiyani fath qilish uchun bir katta lashkar Armeniya tomonga jo'natdi. O'sha yerda Rumliklar tomonga borgan lashkarda Alp Arsalon rahimahulloh o'zlari ham borgan edilar. Shu jang tarix sahifalarida qolgan janglardandir. Malaz Kurd degan mintaqada shu jang bo'ldi va rumliklarning lashkari mag'lub bo'lib, ularning podshosi Romanus 4-chi asir bo'ldi. Alp Arsalan shu podshaga sulh qilishga taklif qilgan edi. Lekin Romanus, lekin Romans 4-chi kibr qilgan edi. Sultan Alp Arsalan rahimahulloh lashkardan so'ragan ediki, kim biron dunyoviy hojat va zaruratni boshlagan bo'lsa, u men bilan chiqmasin. Qalbi mukammal jihad uchun bo'shagan odam men bilan chiqsin. 15 ming mujohidlar Alp Arsalan rahimahulloh bilan chiqdilar. va rumliklar 200 ming kishidan iborat edilar. Sultan Alp Arslanning ustozi bu kishiga nasihat qilgan ediki, jang juma vaqtida boshlang, o'sha paytda minbarlarda imomlar musulmonlar mujohidlarning haqqiga duo qiladilar. Jang boshlanishidan oldin Sultan Allah Ta'ala tomonga shunday mutavajja bo'ldi. Dubulg'asini, ya'ni temirlik jangi doppisini yerga tashadi va o'zi ham sajdaga yiqildi. Va lashkarga baqirib aytdi: "Ma ha huna malikun ya'muru fayuta'." Bugun buyruq qiladigan, so'ngra itoat qilinadigan podshoh yo'q. Man sha'al insirafa falyansarif. kim ketmoqchi bo'lsa ketaversin bundan keyin alp arsalon lashkarga mau'iza qildi va alloh taoladan nusrat va shahodatga xolis bo'lishini so'radi va lashkarni ham ixlosga chaqirdi thumma kabbara va hajama so'ngra takbir aytib hujumga o'tdilar so'ngra lashkar nayzaning tig' kabi Rumans turtinchining xaymasi tomonga otildi. Va rumliklarning mutakabbir podshasi Rumans turtinchi Alp Arslon rahimahullohning oldida asir bo'lib tushdi. Va rumliklarning lashkari mag'lub bo'lib, Kuba qochib ketayotganda halok bo'ldi. 465-hijrida bitta Ismoili botini Shia Alp Arsalon rahimahullohni shahid qildi. Bu kishidan keyin Malik Shah degan o'g'li hukumatga keldi. Malik Shahning vaqtida Saljuqiylarning davlati emrila boshladi. Bitta bo'lib turgan davlat 3 taga bo'lindi. فدولة في خراسان ودولة في الشام ودولة في بلاد الروم Bittasi Xorosonda, bittasi Shomda, bittasi Rumda. Saljoqilarning degi davlati Alib Arsalon rahimahullohning o'g'li Sanjarga o'tdi. Va 552 hijrida Sanjar vafot qildi va Xorazmiylar shu davlatni ishg'ol qildilar. Ammo Iroqdagi Saljoqilarning davlati esa muhammad bin malik shahga o'tdi undan keyin bir nechta podshalar ketma ket keldi oxir 573 hijriyda ruknuddin to'g'rul ikkinchining davrida tugadi saljuqilarning shomdagi davlati malikshahning o'g'li tutishga o'tdi va 488 hijriyda Tutish bin shah o'ldirildi va davlat tutishning ikkita o'g'liga bo'lindi. Daqqoq va Rizvon. Daqqoq Damashqni oldi va Rizvon Halabni oldi. Halab davlati esa Rizvonning o'g'li Sulton shohning davrida 511-hijriyda tugadi. Bundan keyin Imoduddin Zangi rahimahulloh keldi. 521 hijriydi. 541 hijriyda Imoduddin salibiylarga qarshi urushayotganda xiyonat natijasida shahid qilindi. Bu kishidan keyin Nuruddin Zangi rahimahulloh keldilar. Ammo Dimashq davlati esa 497-hijriyda tugadi. Va Daqqoqning turkiy qo'mondoni salohiyatini o'ziga oldi. Turkilarning shu davlati Burilarning davlati deb nomlandi. Hattoki Nuruddin Mahmud bin Imoduddin Zangi oldin Halabni olgan edi, endi 549 hijriyada kelib Dimishqni ham o'ziga qo'shib oldi. Shunday bo'lib Zangilarning hukumatı Sham mintaqasida barpo bo'ldi. Saljuqilarning 3-davlati shu Rum mintaqalarida edi. Sulaymon bin Qutilmush shu davlatning rahbari edi. Sulaymon bin Qutilmush Saljuq podshoning nabiralaridan va Alib Arsalonning amaki bachalaridan bo'ladi. Bu kishi Sulaymon bin Qutilmush Rumliklarga qarshi har doim jihodda mashg'ul bo'lar edilar. Bugungi kunda Arnik degan turkiy mintaqa o'sha paytda Niqiya deb nomlanar edi. Sulaymon bin Qutulmush 470-hijriyda Marmara degan dengiz atrofida o'zining poytaxtini insho qilgan edi. 477-hijriyda Sulaymon Shom mintaqalariga hujum qilib Malikshoning o'g'li tutishdan Shomni tortmoqchi bo'ldi, lekin muvaffaq bo'lmadi. Qochib ketayotganda o'ldirildi va uning o'g'li Davud o'rin bosar bo'ldi va o'ziga Arsalonning qilichi deb laqab qo'ydi. salibilarning birinchi hujumda salibilar 490-hijriyda Qustuntuniyaga kirdi va o'sha yerdan Asiya tomonga harakat qildilar. Shu paytda Arslonning qilichi deb nom qo'ygan Davud Arnik degan mintaqadan chekinishga majbur bo'ldi. Ya'ni Turkiyaning janub sharq tomonga Quniya degan mintaqaga borib, qaror topdi. Oxir 500-hijriyda Qilich Arsalon vafot qildi va Saljuqilarning Rumda bo'lgan davlati ham bo'linib-bo'linib ketdi. Va Usmoniylar 699-hijriyda kelib, bularni mag'lub qildi. Ma'lum bo'lsinki, Saljuqilar va Usmoniylar hammalar turklardir va bitta millatdan bo'ladilar. 10-davlat Ad-Davlatul G'uriyya Shu davlat 439-hijriydan boshlab 612-hijrigacha davom etdi. G'uriylar 439-hijrida G'ur mintaqalarida harakat boshladilar. va g'aznavilarga qarshi kurashib turdilar. Hattoki 582-hijriyda g'aznavilarni mag'lub qilib, o'zlari Afg'onistonning hukumatiga keldilar. Bular Hindiston davlatlarini ham fath qildilar. Qutbuddin Aybek g'orilarning qullardan edi va g'orilar tomonidan Hindistonga podshoh qilingan edi. 612 hijrida g'urilarning davlati xorazmilarning davlatiga taslim bo'ldi va 628 hijrida mo'g'ul tatarlarning hujum oqibatida xorazmilar bilan birga g'urilarning davlati ham tugab qoldi 11 davlat ad-davlatul xorazmiya 470 hijriden boshlab 628-hijriy ya'ni 158 yil davom etdi. Shu Xorazmiy davlat Aral daryo va Jayhun daryoning o'rtasida barpo bo'ldi. Xorazmilarning davlatini insho qilgan odam bir turkiy qo'mondon Anushtigin edi. Anushtiginni Saljuqi podsho 470-hijrida Xorazmga vali qilib jo'natgan edi. Xorazmilarning davlati Shah bin Mahmud bin Yil ning vaqtida kengaygan edi. Bular Saljuqilardan Xorasonni tortib olgan edi va g'orilarni ham taslim qilishga muvaffaq bo'lgan edi. 628 hijrida Xorazmsha Mo'g'ul tatarlarining tijorat karvoniga xiyonat qildi. Shuning oqibatida Mo'g'ul tatarlar Xorazm davlatiga hujumga o'tdi va Jaloliddin Manguberdining paytda Xorazmilarning davlati tugadi. 12-davlat Ad-Davlatul Artiqiya 499 hijriydan boshlab 521 hijriy, ya'ni 22 yil davom etdi. Shu davlat turkmanlarning bir qabilaning kattasi Ortiq bin Oksib degan odamga mansub bo'ladi. Bu Ortiq bin Aksib 448-hijriyda Saljuqiy podshoh Tutish bin Alab Arsalonning lashkariga qo'shilgan edi. Tutish bin Alab Arsalon bu kishining xizmatlaridan xursand bo'lib Baytul Muqaddas va atrof mintaqalarini Ortiq bin Aksabga bergan edi. Ortiq vafot qilgandan keyin Muayniddin Saqman va Najmuddin Ilg'ozi Ortiq davlatini boshqarib turdilar. 491-hijriyda Fatimilar Baytul Muqaddasni tort bo'ldilar. Bu bular ikkilasi turkman qavm bilan Furat tomonga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Moyinuddin Soqman esa Diyora Bakr Ahmad degan mintaqani oldi va Najmuddin Elg'ozi esa Mardin degan mintaqani o'ziga tortib oldi. Va Ortaqiya degan davlat vujudga keldi. 511-hijriyda salibilar Halab mintaqani muhosara qildilar. Shu musibat paytda Halab ahli Najmuddin Ilg'oziydan yordam so'radilar. Va Najmuddin Ilg'oziy bularga yordam berdi va salibiylarga qattiq jihad qildi va Sahla Bilot degan mintaqada salibiylarning kattasi Rujih dasalarnu Antakiyaning amirini asir qilib oldi. Shu voqea 513-hijriyda sodir bo'ldi. Shu yaxshilikdan keyin Halabda Najmuddin Ilg'ozi hokim bo'lib qoldi va artaqi davlat barpo bo'ldi. So'ngra shu davlat taqriban 10 yil davom etdi va Imoduddin Zangi rahimahulloh kelib bu yerda Atobakiylarning davlatini insho qildilar. 13-davlat. Ad-davlatul Atabakiya. Atabakiylarning davlati 516-hijridan boshlab 579-hijriy, ya'ni taqriban 62 yil davom etdi. Shu davlatni asoschisi Imoduddin Zangi bin Oqsinqir rahimahulloh bo'ladilar. bu kishi Saljuqilarning sultoni mahmud bin muhammad bin Malik shahning noibi edi 516 hijrida sulton bu kishini vali qilib jo'natdi o'sha yerda imoduddin Zangi davlat insho qildi o'sha davlat otobeklarning davlati deb nomlandi Otabek aslan sultonlarning farzandlarining ustozlari bo'lar edilar. keyin shu kalima noiblikka ham ishlatildi 521 hijriyda Imaduddin rahimahulloh Halabni oldi va ortaqilarining davlatini tugatdi. Imaduddin rahimahulloh salibiylarga qarshi jihodda mashhur edilar va bu kishi salibilarning birinchi amirligini Sham mintaqalarida sindirishga muvaffaq bo'lganlar. 541 hijriyda Hashishi botiniylar shu mujohid Amir Imoduddin Zanki rahimahullohni shahid qilishga muvaffaq bo'ldi. Shu Hashishi botiniylar bugungi kunda Suriya va Lebnonda hukumat qilayotgan Nusayri Bashorul Asad, Hafizul Asadning ota-bobolari bo'ladi. Alloh taolaning la'natlari bo'lsin bularga. Atobekilarning davlati ikkiga bo'lindi. Mosulda bitta davlat edi va Halabda bitta davlat edi. Ammo Mosul ya'ni Iroq tomonida Imoduddin rahimahullohning o'g'li Sayfuddin G'ozi hokim bo'lib turdi va bu kishidan keyin o'g'illari, farzandlari 660-hijriygacha hukumat qildilar. Hattoki Tatar mo'g'ullar kelib, bularning hukumatini tugatdi. Ammo Halabda esa Imoduddin Zangi rahimahullohning Mujohid o'g'li Nuriddin Mahmud Zangi rahimahulloh hokim edilar. Va Imoduddin Zangi rahimahullohdan keyin Nuriddin Zangi rahimahulloh salibilarga qarshi bayrog'ini ko'tarib turdilar. 549-hijrida Nuriddin Zangi rahimahulloh Dimashqni olib Shom mintaqalariga qo'shishga muvaffaq bo'ldilar. Nuriddin Zangi rahimahulloh 500 69-hijriyda vafot qildi. O'rinbosar Ismoil kichkina bola edi. Oxir 579-hijriyda Salohiddin Ayyubi rahimahulloh shu holatlarni ko'rib Nuruddin Zangining davlatini ham Misr davlatiga qo'shib bo'ldi va bitta davlat bo'lib qoldi. بشورى علماء الشام ومصر ليوحد البلاد في مواجهة الصليبيين shu ishni Salahuddin Ayyubi rahimahulloh salibiylarga qarshi musulmonlarning davlatlari bitta bo'lishlik uchun Sham va Misr olimlarining maslahatlari bilan qildilar. 14-davlat Ad-Davlatul Ayyubiyya 567-hijridan boshlab 648-hijriy, ya'ni 81 yil davom etdi. وقد أسس هذه الدولة الميمونة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب Ustoz Abu Musab Suri hafizahulloh aytayaptilarki, shu muborak davlatni Salohuddin Ayyubi rahimahulloh insho qildilar. Salohuddin Ayyubi rahimahulloh aslan Misrga o'zining tog'asi Asaduddin Sherkuhga qo'mondon bo'lib borgan edilar. Asaduddin Sherkuh Misr lashkarining eng katta qo'mondoni edi. Nuruddin Zangi Asaduddin Sherkohga Salahuddin Ayyubini yordamchi qilib jo'natdi. Misrga salibilarning hujumini to'xtatish uchun. Fatimi Shia xalifa Asaduddindan yordam oldi va Asaduddinni o'ziga vazir qilib oldi. Bu yerda ham shiyalarning maqsadi ahli sunnatga foyda etkizishi bo'lmagan albatta balki Fotimiylarning vaziri Shovir Fotimiy xalifaga qarshilik qilyotgan edi. Shuning uchun Asaduddin Sherkuhdan o'zining manfaati uchun Fotimiy xalifa yordam so'ragan edi. Lekin alhamdulillah bularning makri o'ziga bo'ldi va Fotimiylarning xalifasi Ozid o'lib, Misr Salahuddin Ayyubiyga qoldi. Asaduddin Misrda vafot qildi. Fatimi xalifa Salahuddin Ayyubini tog'asining o'rniga qo'ydi. Salahuddin Ayyubining salibiylar ustida g'alabasidan keyin Fatimi xalifa 567-hijrida halok bo'ldi va uning vaziri Shovaram o'ldi. Bu Shovar salibiylarga josuslik qilar edi. Xullas shiyalarning o'zaro janjoli ahli sunnat val jamoatning manfaatiga bo'ldi. Fatimi xalifa o'lgandan keyin Salahuddin Ayyubi rahimahulloh Abbosiy xalifaning nomini xutbada aytishga buyruq qildilar. va Fatimilarning shiyalik va zindiqlik asosida turgan mazhabini yo'q qilib tashadi. Va Misrga yana ahli sunnat val jamoatning Shofi'i mazhabini qaytarib olib keldilar. Lekin Salohuddin Ayyubi rahimahullohga shu Misr hukumatı gul ya atirdan to'la mamlakat bo'lmadi. Balki boshida salibiylar va qop ketgan shiya Fatimilarning bir nechta hujumlarga uchrashdilar va ularni mag'lub qilishga muvaffaq bo'ldilar Salahuddin Ayyubi rahimahulloh Misrda edi va Nuruddin Zangi rahimahulloh Shomda edi. Nuruddin Zangi rahimahulloh vafot qilgandan keyin munosib o'rinbosar yo'q edi. Shom va Misr olimlari Salahuddin Ayyubi rahimahullohni Shomni ham Misrga qo'shib olishga maslahat berdilar va Baytul Muqaddasni salibilardan qutqarish uchun ummatni birlashtirishga harakat qildilar. Sham va Misr olimlari Salahuddin Ayyubiga bay'at berdilar. Thumma tawassa'at mamlakatuhu. So'ngra Salahuddin Ayyubi rahimahullohning mamlakati kengaydi. Hijoz, Yaman, va jaziratul arabning aksar mintaqalari ayyubi davlatga kirdi ya'ni bugungi kunda arabiston umon dubay imorat kichkina mayda chuyda davlatlari va hammasi salohiddin ayyubiy rahimaullohga itoat qilar edi salohiddin ayyubiy rahimaulloh ko'p janglarda ishtirok qilganlar bu kishining fazilati uchun baytul muqaddasni musulmonlarning davlatiga yana qaytarib berishlik itarlikdir. 583-hijriyda 80 yildan beri salibilar ishg'ol qilib turgan musulmonlarning muqaddasotlaridan hisoblanadigan Masjid al Aqso yana musulmonlarga qaytib keldi. Salahuddin Ayyubi rahimahullohning boshqa jihodlarini biz aytmasak ham shu voqea Salohiddin Ayyubi rahimahullohning nomini tiriltirib turadi. Baytul Muqaddasni azod qilishlik shu Nuruddin Zangi rahimahullohning tushi edi. Shuning uchun Nuruddin Zangi rahimahulloh membaram yasab qo'ygan edi. Salohiddin Ayyubi rahimahulloh Baytul Muqaddasni fath qilib, Nuruddin Zangi rahimahullohning shu tushini haqiqatga aylantirdi va membrini Baytul Muqaddasga qo'ydilar. Baytul Muqaddas azod bo'lgandan keyin Salohuddin Ayyubi rahimahulloh ko'p yashamadilar. 589-hijrida Salohuddin Ayyubi rahimahulloh vafot qildilar. Bu kishidan keyin shuna kengayib ketgan davlat sekin-sekin zaiflasha boshladi. Va amakilar, o'g'illar, farzandlar orasida janjollar bo'lib, salibiylarga dahshat va haybat bo'lib turgan shu davlat zaiflashdi. Oxir ayyubilarning bo'linib ketgan kichkina-kichkina davlatlari bebasning paytda kelib tugab qoldi va mamlukilarning hukumati boshlandi arabchada qulni mamluk deydi mamluklarning davlatlari ham ko'p uzun muddatgacha davom etgan edi 274 yil mamluklar islom olamiga xizmat qilgan edilar Mamluklarning davlati 648-hijridan boshlab 922-hijrigacha davom etadi. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yolg'on aldanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing bas endi och och och ko'zing uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, shayton seni yenga oldi, qalbingga dunyoni soldi, musulmoncha noming qoldi, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Haddan oshdi bu g'aflating, kofirga yo'qdir nafrating, dur bu holating, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin Uygan indi ey musulman Qadrin qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon qaymol bo'ldi nomusoring jamla bunga e'tiboring ko'rsat endi qo'lda boring uyg'on endi ey musulmon g'aflat shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilanmay qo'lingga ol, jon bersang ham diningda qol, diningda qol ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman